les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. Amb el treball de Salva Folgado a la redacció i també el de eh, Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Vos Recordem que ens podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i la nostra web la 977.com i a més Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit. La pregunta que vos estem fent en el dia d'avui, <laughs> tal i com ve de mogudetes, què penseu que passarà finalment amb José Ugallà? Mireu, <coughs> la realitat és que després de les declaracions que han fet tant eh, Mario Alberto Kempes en la sintonia de Radio Marca València com eh, José Luis Gallà ja que dir que s'han enganyat eh, però perquè un s'enganye no hi ha que tirar-lo als lleons. Probablement també és cert, eh, en el cas de mm, Bernat, eh, ja he llegit al company Domingo Ortiz, que este ja està en el vol dir que el jugador s'ha queixat de que la traducció simultània no ha sigut la més adient, la més adequada, i en el cas de Mario Kempes, <clears throat> Mario no ha mesurat el com. A veure, hi ha una realitat, dolga o no dolga, i és que el Real Madrid econòmicament és un equip més fort que el València, hi ha una altra realitat, que és que el València és un equip que econòmicament, des de l'entrada de Peter Lim, té una realitat diferent a la que tenia abans. Però, sobretot, la manera de dir les coses és el que fa mal. Torna a dir, per a mi, que hem pensat enganyat en el com. Totalment. Per valorar únicament la part econòmica a l'hora de interpretar la decisió final d'un futbolista. Jo crec que ahí s'enganya Mario que després ha rectificat, o l'han fet rectificar, perquè després de parlar aquesta desprada eh, un altre sensació de que molesta, ah, però molest, molesta amb el que ha passat, lògicament. Eh, mireu, probablement també seria el moment de saber per què a voltes els exjugadors del València acaben no parlant massa bé del club. I què fa mal també el València? És molt fàcil tirar la culpa sempre des de fora, eh? i jo ho he fet moltes voltes però també a voltes el bon valencianista segur que sí haurà de pensar què passa no? a mi me dóna la impressió de que si el mite número 1 del Real Madrid com era Alfredo Di Stefano era president del Real Madrid jo no sé què nassos fa Mario Kempes encara amb un càrrec d'ambaixador de no sé què que a hores d'ara el mateix Kempes no sap si continua pertanyent o no al València. Crec que el club hauria de cuidar més als exfutbolistes. Ja ho està fent, però crec que hauria de cuidar de manera especial alguns. I no estic dient o no estic habilitant les declaracions de Mario Kempes, que torna a dir, ha patinat per la manera de dir les coses està desafortunat, és la realitat. Encara que després ha rectificat. Però també és cert que a voltes, més enllà de mirar cap a fora, també cal mirar a voltes cap a dins i veure que tots, en la vida, en qualsevol aspecte, podem millorar en algo. I me dóna la impressió que el València, en esta història, crec que du anys de desavantatge, que comença a fer les coses bé, però que té tant que paliar del passat que té molta feina. Ho dic bàsicament perquè, per exemple, i així n'hi ha que dir-ho, en el seu dia a Mario Kempes se li pega una patada en el trasero per a fer-lo fora del València Club de Futbol en l'època de jugador. I aquestes coses hi ha que cuidar-les. Sincerament. I torna a dir, no té res a veure una cosa amb les declaracions que he fet en Ràdio Marca. Per a mi, s'equivoca, s'enganya, patina, totalment. Per el com. Però també cal dir que a voltes ja que mirar cap a dins i mirar cadascun. Jo en el meu treball, tu en el teu que me sents, i el València en el seu, perquè encara que algú se ho pense no és infal·lible, també hauríem de veure en què hem fallat i en què podem millorar. Crec que esta és una màxima que en la vida tot el món ha de tindre present. 11 i 36... Recorde la pregunta en el arroba esports 97 nit. Després de del com ve el dia d'avui, lògicament la pregunta és què penseu que passarà finalment amb José Luis Gallà? Tot això i moltes coses més les repassem en les 5 fotos que fem a diari per obrir el programa. que la liga y después rectifica. La liga de Radio Marca diguen que si el Madrid volga ya el futbolista no supensará y marchará. Después se rectifica vía Twitter. Estas han sido las polémicas Escúchame, el Valencia es un equipo grande, importante. pero no deja de ser el, Valencia. El Madrid es el Madrid. Y vos sabés que el Madrid cuando se le pone, cuando se le pone algo entre ojo y ojo, es imposible que se le escape. Victòria, gol i esglai. El València ha jugat avui un amistós contra el Zenit de Sant Petersburg, que ha guanyat per 1-0 a un gol de Parejo, que ha tingut que retirar-se per precaució. Estaran dalt. Javi Fuego ha mostrat el seu optimisme al voltant de que l'equip siga capaç d'acabar la temporada entre els quatre primers jocs. Creo que somos un equipo difícil de batir y que si seguimos así en casa y fuera de casa somos capaces de, competir también como lo hemos hecho en bastantes campos y sin irnos más lejos el otro día frente al español, pues el equipo va a estar arriba. El aduá a la China se ha confirmado el traspaso del central marroquí al, al John King Fan davant del partido al Camp Nou. Diop recuerda que hi ha equips que le han posat las cosas complicades al Barça. El Barça se, se la ha ganado en su campo, equipos jugando eh, estando en la zona baja. Eh, se la ha hecho empates, partidos, partidos empatando ahí en su campo también. Si lo han hecho ellos, nosotros también lo podemos hacer. I ara espera el Madrid, després del bon sabor de boca deixat davant del Locomotiv. València Bàsquet té ara dos proves de foc molt serioses, començant diumenge pel Real Madrid, tal i com recorda Guillem Vives. que afrontarem tots amb la màxima motivació, amb la màxima ganes i, preparar bé el, la partida dels entrenaments previs i, i crec que vam fer un partit contra, contra el Madrid. Les 11 de la nit i 38 minuts. Arranca Esports 97 nit. Fem una pausa mínima per a la publicitat i ja enganxem per a parlar tot el que ha donat el dia, que no és poc, fins a la una de la matinada. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sherlock Holmes, el famoso detective, ahora con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de nueve entregas compuestas de un libro de edición bilingüe, un DVD con audio y subtítulos en inglés y castellano y un ebook también en versión bilingüe. El domingo 15 de febrero, la primera entrega, Las hayas cobrizas y El Perro de los Baskerville, por solo 4,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo una nueva entrega. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví en Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo Díaz y Avenida General Avilés 46. l'estrena de l'horari matinal a la 97.7 Ràdio. Després del triomf a Cornellà i recuperar la plaça Champions, els de Nuno voldran mantindre-la jugant de matí per primera volta a casa. A Mestalla, des de les 11 del matí en esta sintonia, València-Getafe. El futbol en valencià i sense edulcorants, contant a cada moment el que està passant amb Manolo Montalt i Salva Folgado. València, Getafe. Esports 97, el partit, el teu equip, la teua ràdio. Colaboren Productos Velarte, Lexus Valencia, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 41 minuts. Com dèiem, eh, s'ha liat. Eh, s'ha liat Maria Alberto Kempes eh, avui amb els companys de Ràdio Marca en València i este és un fragment de l'entrevista que avui Javier Lázaro li feia al mite del València que ha patinat, que no ha estat fi en la manera d'expressar-se al voltant del futur de José Luis Gaya. Escúchame, el Valencia es un equipo grande, importante. pero no deja de ser el, Valencia. El Madrid es el Madrid. Y vos sabés que el Madrid cuando se le pone, cuando se le pone algo entre ojo y ojo, es imposible que, se le escape. Y yo creo que cualquier jugador por más que tenga mucho apego a, la tierra, como quien dice, como que si el Valencia le hubiera dado esa oportunidad como para hacerse ver, eh, es el Madrid. Y yo creo que Gallar en el Madrid tiene muchísimas oportunidades de, de, de ser titular. S'enganya, s'enganya Mario, eh, per la manera de dir les coses, per la manera de dir les coses, que és evident que el València no pot competir encara a nivell econòmic amb el Madrid, és evident, però no sols és això el que fa decidir ser un jugador, que moltes voltes és eh, quasi tot, però no sempre és tot. Després ha rectificat, o l'han fet rectificar en el Twitter, y en Valencianista, mis declaraciones fueron personales y nada tiene que ver con mi trabajo en el Valencia, yo quiero que Gaya se quede, sé que el Valencia va a hacer un esfuerzo para retener al jugador y este se quiere quedar, por eso pienso que se quedará, lateral o carrera en Europa que se le pueda igualar no hay y pronto lo veremos como titular de la selección española absoluta. Si alguien se sintió ofendido, lo siento. Aquellos que quisieron malinterpretar mis declaraciones, lo siento por ellos. Yo viví Valencia desde dentro y ese sentimiento de ser valencianista lo llevaré conmigo hasta el fin de mis días. Ha sido un día ple incendios o de mini també segons la transcendència que li vulgui donar cadascun hi ha gent que se perden diatribes i no va a lo que toca eh, però també sé que avui José Luis Gallà ha fet unes declaracions també dient que eh, eh, està molt content d'estar en el Bayern perquè eh, el València és un club més Bernat, Bernat, Bernat, Bernat, perdó Bernat, eh, Bernat eh, Folgado, que està bona nit Buenas. El deia que eh, ha fet un, eh, unes declaracions Bernat dient que eh, Eh, està molt content d'estar en el Bayern i que comparat amb el València València un club més xicotet, bueno si a la fi és la manera de dir les coses si a la fi no costa tant eh, ser una miqueta sensible si jo ja sé que estic pelat però segons com m'ho diga i qui m'ho diga me sentarà mal o no lògicament a la fi no és el mateix dir d'us una taca que l'ha fet un marrano és el com dir les coses. I és cert que avui, tant Kempes primer com Bernat, encara que després un negue en el famós han tergiversat les meves declaracions, que això és més vell que la pana, pues s'han enganyat i ho han fet malament. Mireu, eh, mm, eh, jo t'ho també a dir el mateix que en l'inici, eh? També el València i el valencianisme, més ben bé el València, haurà de veure què passa i perquè a voltes els exjugadors posixen com ixen del València Club de Futbol. I jo torno el mateix. I no és per habilitar les paraules de Kempes, que no tenen justificació. Això també. Dir que no tinguen justificació no significa que s'ha de cremar en la foguera Mario Kempes, ni que ara alguns vinguin a donar li lliçonetes de valencianisme a Mario Kempes. Però és cert mm. que jo no sé què fa encara Mario Kempes sense un càrrec vitalíssim en el València Club de Futbol més enllà d'aquest càrrec que té ara d'ambaixador de no sé què val? igual que com deia i s'ha de dependre de lo bo Alfredo Di Stefano acaba sent el president d'honor del Real Madrid a voltes tots, més enllà de tirar les culpes cap a fora, que a voltes estan raonades i justificades, també hem de mirar cap a dins i pensar en què errem, en què fallem en el dia a dia per a corregir-ho i e intentar millorar. Esta és almenys la meua visió de les coses. Folgado, algo que afegir? No, no, no, no res, estic d'acord en el que en el que has comentat. Bueno... Presidó d'Olor, Maria Alberto Campés. Sona molt bé. Sí, sonaria molt bé, en efecte. Jo, sí. jo crec que, que sí. Folgado, eh, el València avui ha jugat un partit, ha sigut una miqueta... Mm. Desde Rússia con amor o la espia que me amó. O la Casa de l'Octubre Rojo. O la Casa de l'Octubre sí. Rojo, en ple febrer. Mm. perquè, en principi, el partit no podia donar-se notícies d'ell, però sí. al final <clears throat> s'han colat els russos en tropel, han començat a tuitejar el partit, el València eh, ha intentat que això no ocorreguera, en virtut de l'acord que en un principi sembla que hi havia, no han tuitejat, però sí, en la plana web del Zenit s'ha donat el partit eh, segon per segon, pràcticament. Sí, pràcticament al minut hem pogut seguir en mitjà de comunicació valencians, que no hem pogut eh, pues, tindre accés al, a l'Antonio Puigà des de Paterna per a veure aquest eh, partit amistós entre el València i el Zenit de Sant Petersburg. uh mhm. -huh. Petersburgo, perdó, pues hem tingut eh, gràcies... molt Gràcies a, correcte, gràcies a, a la web del, del Zenit, pues hem tingut l'oportunitat de seguir el, el partit, perquè... què? perquè els membres del Departament de Comunicació del, del CENIT uh mhm. -huh. no han fet cas a l'acord que varen establir ahir amb els seus eh, homòlegs en el València Club de Futbol. I Imagina que a València no li, ha, no li ha sentat massa bé això. Aquí no li ha fet massa gràcies a Nuno, que ja havia donat l'ordre de que els mitjans de comunicació valencians no passaran. Una cosa, és que senta mal que tenim ninguna gent. Sí, sol sentar, senta prou mal Correcte. Però mal que te ninguneixen. Però bueno, Nuno havia donat ordres uh mhm. -huh. expresses de que la premsa no accedirà al recinte, sí. periodistes russos han accedit al recinte, tots els que eh, han viatjat a Espanya amb el Zenit de Sant Petersburgo, evidentment este matí l'han acompanyat a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, han passat dins de l'Antonio Puigades han estat en les grades, això sí, han respectat allò de no eh, posar informació del partit, uh -huh. i mhm. si han posat informació del partit dels seus comptes de Twitter personals, sí. pues, eh, han passat totalment desapercebuts, perquè evidentment no conegam els periodistes del, del Zenit, evidentment han passat com si foren treballadors del Zenit de Sant Petersburg perquè el València no posava tampoc eh, problemes, ja que el València no deixava exhibir als professionals que treballem a València, i a partir d'ahir Manolo el primer que han fet els del Zenit de Sant Petersburg Departament de Comunicació es tuitejar al minut uh -huh. pues tot el que estava passant en el partit des de eh, què estaven els futbolistes calfant, en el túnel de vestidors, eh, etc a través del compte de Twitter oficial en anglès del Zenit i del compte de Twitter en rus de Twitter en rus del Zenit. Quan el València s'ha donat aquesta circumstància, immediatament ha cridat l'atenció als del Departament de Comunicació del Zenit, han deixat de tuitejar, però, ojo, a través de la web Manolo pues, han donat complida informació al minut de tot el que corria en l'interior de l'Antonio Puchades. Uh mhm. -huh. Al final ha guanyat el València 1 a 0, ha guanyat 1 a 0, gol de Parejo de lliure directe en la primera part, Parejo que es retirava lesionat en les acaballes de la primera part, d'alguna forma Manolo cundia l'alarma a Paterna perquè el futbolista es retirava i no, gol. no podia eh, apoyar el peu, no podia caminar, ha tingut que ser auxiliat per un fisio, no sé si per el metge, perquè la veritat és que no sabem exactament qui ha acompanyat a Parejo per a que retirar i arribar a la zona de vestidors, però el futbolista pel seu propi peu no podia arribar a la zona de vestidors. Al final, després de les proves que se li han practicat al futbolista uh mhm. -huh. en el cor de Paterna. Tot ha quedat en un colp, en un susto, en altre esglai. Portem molts esta setmana. setmana. I al final, Piatti, Parejo... Febulí, sí, sí, sí. Parejo, mare meva. I al final Parejo Manolo estarà disponible demà en la sessió preparatòria i si demà no està per algun problemeta, xapa pintura, eh, estaré disponible per al duel de diumenge 12 del migdia a Mestalla davant del Getafe o almenys és el que ha comunicat el club de fet, este mm. matí les proves a Parejo han sigut en Paterna. No ha tingut que ser traslladat, afortunadament, a cap clínica de les que estan al voltant de, de Paterra i a les que habitualment sol anar el conjunt de, de Mestalla. Molt bé, doncs eh, això és el que ha donat de si l'entrenament. Demà l'equip tornarà a entrenar en Paterna, imagine. Sí, demà pel matí en Paterna. Dissabte l'última sessió preparatòria serà porta tancada en l'estadi de Mestalla. Bueno, doncs... Pues, eh, eh torna l'equip a entrenar a Mestalla, que feia temps que no, que no anava a entrenar a Mestalla. Fogado parlat avui Javi Fuego. Sí, ha parlat eh, Fuego. Manolo, com que no hem tingut massa informació sobre el partit que no fora la que donaven els eh, russos, a més en rus, tenien que traduir-la, eh, etc. Quan ha arribat Javi Fuego a la sala de premsa li han dit, bueno Javi, conta'ns com ha sigut el gol i com ha estat el partit. Sensaciones en el partido han sido buenas. Eh, hemos aprovechado, aprovechado el míster para, para pulir detalles que tenemos que ir mejorando. Mm, la verdad que buenas sensaciones, un buen entrenamiento. El gol ha sido un gol de falta muy bonito desde la frontal. Y bueno, el golpe, ha habido varios golpes porque bueno, también el terreno de juego estaba rápido y bueno, eh, ha sido un partido pues intenso, un partido de entrenamiento, pero al fin y al cabo un partido. Y el golpe yo creo que que no revista gravedad. <laughs> el golpe que no revista gravedad, <laughs> el de parejo. parte. <laughs> Vuelve. Bueno, Fuego, se le ha por los objetivos si tercer, eh, si quarts, Fuego no a pensar ya enllà al partido a partido. El objetivo es Champions. Eh, siempre se ha hablado desde el primer día que, que es el objetivo prioritario y el objetivo inmediato es el Getafe. Yo creo que en mis declaraciones nunca, nunca he hablado de, cuarto, tercero, de una posición, porque eso te lo va a marcar al final la competición. Eh, no vamos a renunciar a nada, está claro que los tres de arriba están muy fuertes, pero bueno, eh, creo que tenemos todavía margen de mejora, que, el equipo va a ir a más y eh, esperamos al final lograr el objetivo de estar en Champions. Cuanto más arriba pueda ser, pues muchísimo mejor. Fuego, Admes, Manolo, que el equipo evidentemente ha de mejorar, pero que probablemente no le prestemos atención a los eh, virtudes y a lo que está haciendo el equipo esta temporada. El objetivo a corto plazo y a medio y a largo es ganar, siempre. La forma en la que se haga, bueno, hay que intentar ser superior al rival, si puede ser con, más de un gol de diferencia para acabar los partidos tranquilo, pero bueno, al final esto es fútbol, eh, hay un rival que juega, al final no solo es eh, posesión, hacer el juego bonito. Yo creo que, tenemos que mejorar en, muchos aspectos porque somos un equipo joven y que estamos en proceso continuo de, de formación. Aún así, también creo que hay que valorar bastante el nivel que estamos dando hasta ahora porque en una liga fuerte estamos en una buena posición pero tampoco eso vamos a, a pensar que siempre hay que tener más posición que el rival hay que ganar de tres goles ojalá fuese así pero va a ser muy complicado Bona reflexión de Fuego al voltant de lo que es el Valencia de esta temporada. Insistís el futbolista en que no se le presta más atención o gran atención a las virtudes del equipo, que parecen más eh, atención probablemente a los defectos, pero no a las virtudes que le esté acabando de escoltar Javi Fuego. Al de esta semana, Manolo Fuego ha escoltat de Piatti, que siempre escolten dins del vestidor a dir Piatti, seis de, de Fuego. Ha escoltat de Iborra, digan que si ella, algún futbolista del Valencia, firmaría per Sevilla Sevilla, sería Fuego y también los escoltat de Enzo Pérez digan que es un ejemplo desde el vestidor claro eso sí le le preguntat desde este Mateo Fuego y ha y sí que les tendré que pagar algo supongo eh, se agradece muchísimo eh, tengo muy buena relación con los tres que han nombrado y con el resto de la plantilla. Yo lo único que hago es trabajar al 100%, eh, intentar hacer buen vestuario. Siempre soy una persona que que le gusta mucho hablar, a veces quizá demasiado, estar pendiente de, la gente que juega, la gente que no juega, entrenar bien. No sé, tampoco hago nada especial que, se tenga que alabar, yo creo. Eh, da gusto que los compañeros opinen así de uno y, ojalá que, sigan con esa opinión. Pues opiniones así eh, llenan mucho a un profesional. Fuego, al voltar eh. del Selochis que había rebut esta, esta semana perfecto bueno, pues eh, alguna cosa me de Fuego? Queda uno. Ana, se li ha preguntat per la lesió uh mm-hmm. -huh. que ahir va patir al Camp Nou, greu, el futbolista Bruno del Soriano. Villarreal, Bruno Soriano, i si això evidentment és un avantatge per al València en aquesta lluita uh mm-hmm. -huh. per a tractar d'exhibir a la Champions de la pròxima temporada. No me alegro en absoluto por, por esa lesión y me da mucha pena que, que el mundo del fútbol pueda perder a, a Bruno unos periodo de tiempo. Esperemos que sea poco porque nadie quiere el, el mal para, para el rival o para, en este caso, un compañero. Eh, sí que es cierto que es una baja muy sensible para ellos, un jugador muy, muy importante, pero me gustaría que estuviese bien, que el Villarreal siguiese bien y que el Valencia entrase por, por méritos propios en, el objetivo. Así que eh, desearle la más pronta recuperación a, a Bruno, esperemos que sea poco tiempo y sí que es una, una baja muy muy importante para el Villarreal porque es un hombre vital en su esquema de juego. Ara sí. Ara sí, s'ha acabat. Vam escoltar ja a Javi Fuego. A Javi Fuego. Per tant, demà dèiem entrenament, eh, Folgado? Sí, demà entrenament a partir de les 10. Recordar que avui ha més un comunicat de la Fundació del València Club de Futbol. S'han reunit eh, un breu en el que vio el patronat de la fundación presidí perdón Ser Miang Eng se ha reunido, que se se reunido en, pleno en la mañana de hoy para aprobar los líneas maestras para desarrollar el plan estratégico de la Fundación Valencia durante los próximos años. Una vez el, citado plan sea desarrollado plenamente y aprobado, se presentará públicamente ante la sociedad valenciana y los medios de comunicación. cuando Mordona la gana. Ah, ¿Te recuerdas aquella rueda de prensa que la nadie para explicar lo de Newcobal? Sí. No, no, la, el, eh, eh, eh, seguido en la rueda de prensa a explicar lo de Val. Sí, señor. En casa de esperada, ¿no? En fin, hay cosas que no a una cosa más, Folgado? Del Valencia? No res, Manolo. Pues tan la formación de Valencia, que después repentinamente en de... Bueno, rápidamente, la formación... Ah, bueno, sí, la formación que voy a presentar Nuno davant del la mateisa que presentaba la semana el Fasacal de semana y que va a bañar a Cornella, a un y canvi cridaner. No estaba Rodrigo Moreno, estaba Rodrigo de Paul. No sé si a decir eso algo respecto al Getafe y o y Negredo para Alcácer, eh, correcto. O sí, o sí, eh, simplemente una, una probatura per al dia d'avui. Molt bé, Folgado. Ara sí, tancant la informació del València Club de Futbol, entrem en el Llevant Unió Esportiva. El Adua ja no es vol, el Llevant ha rescindit i se'n va a la Xina. Sí, al Chongqing Lifan, eh, se'n va... Gràcies, Isam... Juanjo Romero, que ja està per la tertúlia. <laughs> Juanjo, que no és conya, que és que el que aquí se diu així. No, no, és que estic sorprès, però per aquí ah. Eh, no és la meva, però de la bona pronunciació que teniu del xinès. Son King Li Fan. O, o... Cantonès. Cantonès. Cantonès. Cantonès. Del cantó, i ser ahí. <laughs> Futbolista Manolo, ahir ja contarem que, bueno, que estava a prop d'anar-se'n cap, capa, cap a la Xina. El llevant ja contarem també ahir que este era el futbolista que probablement volia haver tret per a donar-li entrada en la plantilla a Brian Ruiz. A última hora el Llevant va tractar de donar-li la baixa tant a Issa Meladua com a Nabil Elzar. No va poder ser perquè futbolistes per anar-se'n volien cobrar tot el que els adeutava el Llevant en concepte de la fitxa que encara el restaria eh, per cobrar. Finalment la Dua va quedar-se, però com que ara li ha arribat una oferta important des de la Xina, pues a la fi ha rescindit el seu contracte i se'n va cap al Chongqing Lifan de Xina. Bueno, sentim a Dio, que és el que avui en l'entrenament res de nou, dels dos baixes que hi havia ahir una s'ha recuperat Ivan que Sitch ha treballat, Nabil Ozar encara no, i escoltem Pape Diop parlant de, donant un poquet d'optimisme davant la visita del llevant d'este cap de setmana al dentista mm, si somos profesionales, eh, el Barça se, ha, se la ha ganado en su campo, equipos jugando Eh, estando en la zona baja, eh, se le ha hecho empates, partidos, partidos empatando ahí en su campo también. Si lo han hecho ellos, nosotros también lo podemos hacer. Y yo creo que ningún equipo sale ahí diciendo, eh, bueno, nos tiramos el partido, mejor no salir. sabemos, creemos en lo que vamos a hacer, ojalá que nos salga todo, todo bien como, como lo queríamos hacer y, y ya está. Pape Diop, que a més Manolo sí. eh, ha garantit este migdia que des de la seva estada a la Copa d'Àfrica estava molt pendent de lo que passava en el Levant. Eran dos caras porque yo tenía ganas de jugar una, una Copa de África, es algo importante para mi, mi carrera y por otro lado me estaba un poco triste por dejar el equipo porque sabíamos que estaba en una situación difícil y además yo no podía ver los partidos porque era difícil, pero bueno, viendo los resultados que estábamos perdiendo era, era complicado. Pero bueno, hablé con algunos compañeros eh, dando ánimos por es lo poco que podía hacer. Les paraules de Pape Diop, demà entrenamiento del Lleva Antonio Esportiva en Muñoz, para preparar el partido, la visita al dentista que había Folgado, sí. que, es que això que a Parros contra de Barcelona. Sí, el primer dia, el primer partido de, que, Lliga, que sí. foten en set, no? Que saps, saps, saps, sí. Estava la dua, per ser de mig centre. Va fer un paperó d'aquella manera, ja, en <laughs> el seu debut. Bueno, pues eh, per a tancar, eh, diumenge, eh, el que té el Real Madrid és el València Bàsquet, i Guillem Vives eh, parla així del partit i de com afrontar-lo. Va ser que va fer un gran partit, va fer les coses molt bé contra el Madrid, perquè els jugadors i els francesos que estiguen com va poder ser ell, com a Trifi, aportarem tots amb la màxima motivació, amb màxima ganes i, i preparar bé ara la partida dels entrenaments previs i, i crec que vam fer un partit contra, contra el Madrid. Les paraules de Guillem Vives, el eh, jugador de València Bàsquet, 11 i 59 ja, eh, fem el punt i final a la primera mitja informativa i entrem en el debat, la tertúlia i l'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. Les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi. Així a Esports 97 nit en la 97.7 ràdio. Tenim la tertúlia reunida en la nit d'avui. Juanjo Romero, que ja estava així des de fa uns minutets i que ja està en la primera mitja hora de tot. Hola, Juanjo, com estàs? Molt bé. Escolta, el que has fet en el xel restaurante restaurant, això de ficar la foto està molt bé, però mos dones la gusa i uno que està entre la, di quan, entre quan la dita, tu... el deixar-se de fumar, estic més mort quan en vida, tio. estàs convidat. Són amics de, eh, de la casa i esteu ahí convidats quan pues vols. No és una mala no és una mala idea. És un bon i lloc i se menja molt bé. I t'agarra la comida perquè a més no para molt lluny del meu xarxa, si un cap de setmana que estigui pues ja, per ja saps, agarra el cotxe i me, me passem. i passem per allí. Fantàstic. Ximo Rovira, com estàs, mestre? Eh, exactament igual que tu, eh? la mateixa enveja perquè... <laughs> Collo, Romero... Pues mort en vida. Se prepara explicat... tu fent, tu fent el programa a la tele, tu fent el programa a la tele, jo preparant el programa a la ràdio i, i, i jo sopant. tuitejant el sopar. Primo, tu que t'has fet una poma Yo, mira, <laughs> ah, soy un yogur. Yo me això li que a a <laughs> primarse más que no se puede de todo en la vida. Estás fet un figurino ¿no? Este la Gildo. esa que fará? Yo me he un sándwich de esos De 1,25 Y me ha tocado de toñina <laughs> Y este es molt la mecha Sí, vos comiat. tal, Juanjo? De, de categoría. Y ganar, ganar. Y ahora ganar. Y que sí. Y en Barcelona Se espera el redactor en cada de la revista Primera línea Paco Gisbert. Hola, Paco, bonanit. Què tal? Jo molt envejós també en, el, en el que ha pensat el Juanjo, eh? Pensava que m'enviaríeu el catering aquí, però he tingut que... És que no, sopar, per quan... la pluja no ha pogut arribar. Jo crec que ho hem ja. comanat, eh? Però està, però... Eh, estan les comunicacions molt... molt també no, t'ho vaig dir una cosa. A, aquí no plou, eh? T'ho puc assegurar, aquí no plou. ver, te vaig hacer una cosa, Paco. Pues a enviar un catering que envien <laughs> eh, eh, eh, Zeta Jones o dos. Com comencem la nit, eh, Paco? jota, es, que tal y com ha vingut el día, o te la y China, o te dona un síncope. perquè entre les declaracions d'uns i d'altres, pensem, la pregunta que estem fent vos en el arroba esports90 és finalment com penso que de l'Aro de Gallà després de les paraules d'avui jo ja ho he dit, eh, torno a dir-ho i, i no, no se me cauen en anells. eh, per a mi desafortunades encara que per això no hi ha que cremar a ningú en la foguera anem a dir que hem pesgut amb els companys de Ràdio Marca València diguem-ho de que en quan vinga el Real Madrid Gallà se n'anirà i que el problema, torna a dir, ha sigut el com dir les coses. Que el Madrid és més fort econòmicament que el València? Vull dir, eh, ajolta, eh, si no penses això, és que vius en un altre planeta. Val? Si és una persona normal, sabes que... Ara, que això no és a voltes l'única raó i l'únic motiu per perquè un futbolista se decidisca, també. Que este sembla ser un d'aixòs casos, té pinta. També que el València ha d'apretar i menjar el culet perquè després no vinguin els disgustos, també, però sobretot que Santi Senya del valencianisme aquestes declaracions, jo ho deia abans, és el com. No és el mateix dir dus una taca que va fet un marrano. I jo crec que ahir és on ha patinat Mario Kempes, que després ha rectificat o l'han fet rectificar perquè alguns tuits mm, fan massa olor a... <laughs> Mira, dia, <laughs> digues, a, sí, digues això i dius així. Hay mucha cocina. ¿eh? Sí, n'hi ha, ha, molta cuina, en <laughs> efecte. Eh, I Eh, Mario lo para los Roy, voy a decir. Eh, sí, a ver, yo, Mario, yo no te, que... Mario no te filtre, para lo i Palou Roin, y ahí ha patinat, ya está. Pero yo creo que tampoc, no sé, yo creo que también estén Eh, la gente está muy calenta, eh? eh yo creo que estén muy I també hi que respetar sí, el, cremor de la eh, Eh, eh, que estén eh, no, yo he escoltado las declaraciones no en directo en Radio Marca, sino al llarg de la vesprada, sí. me las he posado un par de vegades y y ahora venir en el coche para casi se tornar a escoltar i no diu, o sea, no està ni menyspreant el València ni dient que eh, està dient que, ja, que quan el Madrid se posa una cosa se posa que però hi ha maneres que, que, que, però que, que hi ha manera però si és que no ho ha dit de cap manera si és que Mario parla i Xina si és que, sí, sí, és, sí és, és... però parlant i Xina has de saber què li pot sentar mal a la gent però és que jo veig a la gent massa, massa alterar per, per qüestions que no són per alterar-se jo, jo crec... És la meva opinió. I, i després ja, sí, sí. si afegitges l'altre de, de Bernat, és que més encara, encara que no és eh, Mario. Però bueno, és que Bernat l'únic que ha dit, jo he llegit eh, sencera l'entrevista en... A més crec que estava en, mar, en Marca també. Bueno, era de la web del mm. Bayern, no? En una traducció de la web del Bayern. De una entrevista que fet. Lo que està dient és que se n'anà al Bayern, li cridava a Guardiola, així no sabia el que anava a passar perquè este se'n va a mans de, de, de que arriba Peter Link, y que, i, i, i que el València no és el Bayern de Múnich pues, Obre, eh, jo me puc sentir molt eh, insultat Ojo, per això, pues no ho sé. En comparación, el Valencia es un club pequeño y que un, un chicón de casa, criata sin la casa, te eso diga, mal, te mal. diga que eres un club pequeño... Pero yo lo de Mario, de veres, també estic en tu. Mm. Val, Eixe raonament, que jo crec que tot valencianista també pot, eh, pot eh, <clears throat> subscriure, de dir, escolta, ve el Madrid en els ferros, te vet arriba 25 o 30 quilos, mm. 14 no, 11 com eh, eh, Juanito bueno, Bernat al Bayern, lo, tampoc. Lo, lo que paga és eh, lo que posa el València. Bueno, eh, bueno, i, i, i li paga al xiquet 3 quilos d'euros a l'any, uh mm-hmm. -huh. bueno, no, eh, pues, uh oh. -huh. pues, pues, què tenen que fer? Pues, pues, eh, pues mira, pues el xiquet se n'anirà però sí és de veres que jo estic d'acord també, Manolo que, eh, estem un poc inflamats <laughs> és de veres valencianisme venim d'un moments tèrbols i és de veres que en seguida votem uh -huh. però hem no de reconèixer que, que en comparació amb el Real Madrid pressupostàriament que així estem parlant de pasta no estem parlant d'altra cosa i de diners pues, ho vayan per golejar d'acord ara lo de Juanito en comparació con el Bayern és un club pequeño Juanito això, a mi això me fa mal. Mm. Jo dic, són maneres i maneres de dir les coses. Si, si, si en el fons eh, lo que han dit no és cap mentira. Tampoc és cap mentira que jo estiga pelat, però segons qui m'ho digui, com m'ho digui, me sentarà d'una manera o d'una altra. Si és que no és, no és això. Paco. Bueno, jo estic d'acord en, en Juanjo, eh? O sea, uh jo pense que que ni la declaració de Kempes ni la declaració de Bernat són massa importants, o sigui, ningú no ha dit cap mentida eh, Kempes eh, bueno, és que jo conec a Kempes des que jugava en el València, o sigui, mm. fa molts anys perquè ja té una edat i, i Kempes sempre, sempre ha dit el que, vol, lo que, lo que ha volgut dir, o sigui, no, no, no s'ha amagat mai, sempre ha pensat i ha dit les coses d'una manera espontània i, i bueno, realment ha dit això i és veritat, o sigui, el que, lo que té que fer el València és que el, el Madrid pague 80 milions de pessetes per, o 80 milions d'euros per, per, per, per gallar saps? Mm. O sigui, aquesta és la història, no és més. Si volen portar-se-lo, se l'emportarà com se l'emportarà Cristiano Ronaldo, com se l'emportarà a Bale, com se l'emportarà a molts jugadors que va pagar una pasta. Home, no, no, però Paco no sempre és aixina. No, no, no, evidentment. El, però, per exemple... Hi ha el, jugadors que ja han dit no al Madrid oferint més pasta. Recordat, sí, m'han recordat el cas de Silva, per exemple, no? Sí. Silva estava mig fet pel Madrid i, i el, el mateix Mourinho l'ha dit que no, no el volia i al final se'n va al Manchester City per 33 milions, si no me'n recorde malament mm -hmm. i, i bueno, bé, eh, jo crec que ara el València ha canviat molt en aquest sentit, no és un equip vendedor com era abans, o sigui, és un equip que quan, quan és una estrella no la, no la ven eh, de primeres perquè té més capital Uh però sempre el Madrid si vol se'n portarà un jugador i jo crec que sincerament Gallà és un jugador fantàstic o sigui, jo, jo crec que dels, mm. dels tres eh, dels tres eh, laterals esquerres que ha tingut el València en els últims 5 anys és el, és el millor, mm. és el millor. És el millor, millor encara que, que la bona notícia Perdona, Paco, digues, acaba. No, no, millor que Jordi Albi, millor que Bernat. Sí, encara que la bona notícia és que per baix eh, Salva Ruiz comença a recuperar-se no, n'hi ha un altre xic el juvenil ah, i ahir el que ven el juvenil, que és el que diuen que és un fenomen, que és Toni Lato que és el nebot del mític Vicent Latorre Ah, no ho sabia. Sí. A mi havia parlat molt bé d'ell, eh, bueno, Angulo, eh, Curro... Pues és, el, és el nebot del, del mític Vicent Latorre, antisenya del llevantinisme. Sí, sí, no sabia, eh, este Toni Lato és, és el nebot i va com, un, va com un canó, va com una bala, el, el nano. I, de fet, ja ha estat convocat per a la Sub-18, i en quant a José Luis Gallà molt de que torcer la cosa per a que no estiga en una de les dos pròximes següents convocatòries de la selecció absoluta sí. perquè bueno, me... lo, del València, lo, lo del València dels laterals esquerres és una, és sí, una eh? <laughs> sí, maquineta sí. eh? és, és espectacular sí, perquè, heu citat dos però també està Còrcoles que és un jugador que, que el va fitxar el Barça també quan tenia mm -hmm, sí, 16 anys del per ahí. però és lateral dret, eh, Còrcoles també està Grimaldos que és un jugador que Grimaldo és... també és de la dreta és un jugador eh, de la, de, de, del Barça eh, que el va fitxar el, el Barça que tenia 15 anys crec, uh -huh. se'l va portar del Mestalla o sigui, eh, eh, la cantera que té el València de laterals d'esquerra, quan és una posició que és molt curiós però en els últims anys mm, en els últims anys, dic 40 anys des de Cerveró no ha tingut o a Rever no ha tingut pràcticament el València cap, cap eh, lateral esquerre de la cantera que, que Isira i que donarà rendiment, perquè hem fitxat a Carboni, hem fitxat a molts jugadors, hem fitxat mm. fins i tot a Jutorio Serrat, no sé si vos recordeu. Sí, clar, clar, que deixava de Sabadell, sí, en els 80, a principi dels 80, sí, sí, sí. en el, en el bigotet. Havien intentat oblidar-lo, eh, Paco. Sí, havíem intentat bueno. oblidar-lo, Paco. El recordem, però havien intentat oblidar-lo. El fitxem, el fitxem de l'Hèrcules, eh? o sigui, era el gran fitxatge de l'època sí, sí. i, era, i era un jugador molt mediocre, o sigui, hem fitxat molts, molts laterals esquerres i ara és, és que ens deixen que peguem una patada i ens deixen 40 no, i, i s'ajunta de més que en el futbol internacional no n'hi han tampoc tants bons laterals esquerres vull dir que, que l'aposta no. està per, per, del Madrid per Gallà a banda de, de, de, de més coses és perquè posa-te a, a buscar i bueno, pues, eh, jo no sóc però... un expert de futbol internacional, però, però no n'hi ha, no, no ha molts. Eh? O sigui, no, no, no n'hi ha molts i a més és molt curiós perquè jo l'altre dia estava recordant que la, la selecció espanyola eh, que va guanyar l'Eurocopa del 2008, el lateral era Capdevila, que era un jugador... Sí, és, un bon, és, un, és un bon tio, tot el que vulguis, però no és un jugador... Era, un, era el lateral era del Villarreal. Capdevila ha rendit a un gran nivell en el Villarreal. Sí, a un, a un eh, gran eh? nivell, però no, teni, no teníem un lat, no teníem lateral. Eh, el, el lateral de la, de la selecció han sigut eh, al, eh, al, Arbeloa i Capdevila. No, durant en, en la primera Eurocopa va ser Sergio Ramos. Sí, sí, pero cuando Sergio para pasar a jugar de central en el Mundial, mm, mm. eran Cap de Vila y Arbeloa. Eso sí. Capdevila y Arbeloa dius, mare me o sea si esos son los laterales que te que la selección... es, eh, hi havia una, una gran mancança de laterals mm. en Espanya que bons eren els laterals, eh? que bons eren els laterals és una potada, <laughs> és una potada eixin, i sobretot en València eixin moltíssims o sigui, és que n'hi ha moltíssims laterals i, i n'hi ha una competència brutal a banda de, de, de Moreno el que està en el Liverpool a banda de, de molts jugadors no? l'altre dia estava veient jo el partit del Liverpool i el Liverpool el, té tres laterals espanyols o sigui, és que és, José és Enrique, una no? molt curiosa José Enrique, eh, Manquillo i, I, Moreno. i Alberto Moreno mm. o sigui, que digo bueno, es que es alucinante pero también está este, el, del, el del Chelsea, eh, es el Navarrés, este, Azpilicueta... Pilicuetas li, pero que Paco de de esas caras de Valencia eh, per que seguirà la serie de muchos animats del que, del que parle, eh, a decir un tuit que no era... A més, era, crec que era un tipo de Sevilla, a que deia, la teva esquerra de València és com Goku, cada volta que el maten renaix més fort <laughs> referint-se a la trilogia Alba, ah, Bernat, Gallà ah, no? i la veritat és que tenia gràcia i estava ventilat vull dir, home, si ja Ara, bueno, uno millor que Gallà, jo no sé el que va ser, perquè traure un lateral millor que Gallà, jo pense que ara és sí, ara... Gallà jo crec, però que diria Pau que és millor o que, que té una cosa que, que no tenien... No, ho té tot. no, no, no, ho té tot. Eh, Jordi <laughs> Alba i Bernat són eh, extrems o interiors reconvertits a lateral i, la, i tenen una mancança, mancança, jo crec que defensiva. Gallà tota la vida seva ha sigut lateral, entonces eh, defensivament és molt més complet, encara que siga més jove, que, eh, que Gallà, que, no, que Bernat i que, i que jo. Crec que de més, de més menudet jugava més avant, sí. jugava de segon davanter, però jo crec que aquests consells que donen els entrenadors de categories inferiors diuen, xiquet, tu tens fusta i tu pots arribar, però jugant, Ai, no. jugant, eh, davant, no. jugant davant va ser Tira molt difícil carrer. que arribes al València. Eh, tira pa carrera, però ja des de molt menudet, però estic molt d'acord amb vosaltres, és un xicó que defensa extraordinàriament i, bé. I, i, i, que, que té 18 anys, no, Manolo? 18 anys. 19, 19, 19, Però les estadístiques ara mateixa de lo determinant que és en el joc de València, en assistències, en uh-huh. presència en l'equip, en, uh-huh. en minuts jugats és un baluart de l'equip, eh, bueno, I carregar-se l'equip a l'esquena. Sí, senyor. Això sí, també sí, és important. O sigui, és un jugador que... El, el, I canviar-lo de posició i canviar l'aire del partit. Mm. No, mm. Tirant-lo pa cap també, mm. deixant a Orban darrere. I després associant-se en el mig del camp. Un xaval que se'n va per dins, se'n va per fora, centre de categoria. Bueno, estan enamorats del de Pedreguer. Mm. I damunt, en sa casa, té la, el cobertor de, quan, de, de, de l'escut del València, xicons. Reportatge de Superdeporte ah, sí? inolvidable. Sí, senyor. En l'habitació que sa mare li conserva quan el xiquet se'n va anar... Té fotos de jugadors del València Eso i el cobertor. I el cobertor l'escut del València. Sí, al final Això és molt gran. Eh, eh, per passar un poquet de, del, o sea, per passar no, per, per donar-li a, a, a Mario eh, la raó o la raó, al final d'aquestes coses tu eh, parla Paco o Manolo de, de, de, de Bale, de Cristiano eren jugadors que volien anar al Madrid la clau sempre la té el jugador. Però això t'ho diria, que, molt de, que on, per, a, per, és a mi, veres que, per a eh, mi on s'enganya fonamentalment Mario és en en que no, no, posa... no valorar altres Exacte. variables que no siguen la econòmica. I, I en això sí que... Jo I la gent que... pensa, pesetero. En, eh, en això sí, que, Xina, en això sí que pensem que, que, siga tan clar, però... que serà la clau. La clau d'esta operació o no operació serà què vulgui fer Gallà o els seus assessors o la gent que l'aconsella Esa serà la clau. Uh -huh. Perquè, no, si li perquè, 3 perquè milions d'euros de a l'any, si li donen un jornal de 3 milions d'euros a l'any, tu no son pare i sa mare el que tenen que estar pensant. I, en la I, si família... València, I si el València te, te, te posen a Ara, nivell... exacte. El, el, el València li pot donar 1,8 o 2, o 2 i mig. Claro. en el top de la plantilla perquè és que... Igual que Enzo, igual que Negredo... El problema no és valorar lo que és Guigallà, no, és valorar lo que pot ser de Magallà, eh? Clar, clar. Ara vés-te'n tu a fitxar un lateral com Ixe a veure quin preu el trobes. No podries fitxar-lo. El València hauria de fer lo primer, pujar-li el sou, perquè jo crec que te fitxa eh, semiprofessional, no? Uh mhm. -huh. Té eh, llicència B del València B i tal, de segona B, i això, no, això és el primer. crec que he llegit avui que eren 200.000 euros. Sí, sí, 200.000 i sí, exacte. No, sí, Això Cada dia que passa està perdent diners. eh, exacte. I, I lo segon que té que fer és posar una clàusula mm, prou alta per a que si al final el xuaor, el seu entorn, les quantitats econòmiques que l'ofereixen no arriben a l'Estel València, guanyar prou diners en esa, en esa clàusula. 12 i 16, fem una pausa obligatòria en aquests moments per a la Publi, tornem de seguida amb més coses i amb més futbol. Tindrem que parlar de futbol, que duguem una sí. Eh. setmana. El que passa que entre avui les declaracions i la setmana que duguem, entre els horaris de Tebas, la tele de Tebas, bueno, <laughs> la tel, la, el mogolló que n'hi ha que ara parlarem també d'ell, estem parlant poc de futbol i el diumenge hi ha un partit, però bueno, una pausa i tornem, vinga, i expliquem tot. Thank you. Llega enero y en Canal Plus te traemos más fútbol, más goles y más partidazos. Disfruta ahora de la Liga, la Copa y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Canal Plus, abusa de tu imaginación. Abónate ahora llamando al 902 18 11 11 y te lo instalamos en 24 horas. Nuevo Lexus CT200H híbrido, el primer compacto premium híbrido del mundo, con 136 caballos de potencia full hybrid y uno de los consumos y emisiones más bajos en su categoría. Nuevo Lexus CT200 200H híbrido, ahora con 3.000 euros de equipamiento por 22.900 euros y financias con Lexus Financial Services, plan Vive 6 incluido. Lexus Amazing in Motion. Descúbrelo en Lexus Valencia, Avenida de las Tres Cruces 42. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformar a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Consiga con Levante el mercantil valenciano dos sets a la piedra para cocinar de la manera más saludable. Un set compuesto de un wok de 26 centímetros y una plancha de 24 y otro de una cazuela con tapa y una sartén de 28 centímetros. Por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 15 de febrero, la cartilla del wok y la plancha, con la garantía de Hispano Suiza. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. l'estrena de l'horari matinal a la 97.7 Ràdio. Després del triomf a Cornellà i recuperar la plaça Champions, els de Nuno voldran mantindre-la jugant de matí per primera volta a casa. A Mestalla, desde les 11 del matí en esta sintonía, València-Getafe. El futbol en valencià i sense edulcorants, contant a cada moment el que està passant amb Manolo Montalt i Salva Folgado. València, Getafe. Esports 97, el partit, el teu equip, la teua ràdio. Colaboren Productos Belarte, Lexus València Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 20 minuts. Eh, veia que, és que la setmaneta ha sigut entre els solaris, que misteriosament li estan caient al València... El, el que divendres, no? Esta setmana. No, no, els dos nous que han eixit divendres dos. Eh, dos, no? Eh. Dos, dos jornades 27 i 28. Que a pesar, esta espada de llegit que la Lliga canvia mitja jornada 28, crec, però vamos, el de València no el toquen, continua igual en divendres. Entre el sol, el, els horaris que li estan eixint al València des de que forma part de la famosa Comissió de Tolerància de la Federació Espanyola del Futbol. Perquè des d'aquest moment, uno en dilluns, dos en diumenge a les 12, altres dos en divendres, que dius, home, que casualitat que, que te toca una volta no normal, vull dir, el València li havia tocat dos voltes ja en guanya, havia tocat una volta un divendres, un València-Màlaga... No, tu estàs no. més fotut perquè pues, divendres no treballes i ara te toca ah, treballar. no, no, jo... No, dic, compte-ho tot, compte-ho tot. Jo, jo, no, no de cada, no jo lliure una de cada dos. Eh, I treballar eh, en esta casa és es una benedicció i és, com, eh, és quasi millor que, que lliurar. I eh, després, dos de diumenge de migdia, un d'ells, mascletà o futbol. I després, dels dos de divendres, un d'ells Vull dir, la lliga que tant està fent enguany i que diu que li interessa, que les aficions tal... Escolta, si hi havia un desplaçament de les aficions que se duen bé i que anava a ser bonico, és el dels València. I se l'han carregat. Mm. Tot això, des que Amadeu Salvo està en la famosa comissió de tolerància i respecte de la Federació Espanyola de Futbol, que, com sabem, hi ha una batalla vas Villar entre la Lliga i la Federació. I després ja està l'altre punt de l'ordre de la setmana, com... és que te va fent amics que és eh, el tema de les teres. Que en el tema de les teres també va haver-ne cacao. Sí, hi ha prou de cacao perquè, clar, són molts diners que estan jugant-se, els clubs, i, i, i sembla que, que el contracte serà de molts millors i tot, tots volen tindre més diners. Eh, a més, està claríssim que, com està el futbol, pues, és el, el que és, és, són els diners que mantenen els, els, els clubs i, uh mhm. -huh. i que te permeten tindre bons jugadors o no i clar, ahir n'hi ha molt, molt de lío, sí, sí, això està <laughs> prou liat quina seria l'horquilla que guanyaria el València? Estaria sobre el 60, aproximadament, ara està en 40... Ara està en 40 i pico. 48. I podria quedar-se en sí, 60, no diguem, en el nou 60 repartiment. 60, ja diuen que en el nou repartiment, tal i com ho proposa la Lliga. Ah. Però ahir sembla que n'hi ha... Que de... que ahir ja ho explicarem. Uh ah, -huh. Ah. A veure, ara mateix la cosa s'ha fragmentat, de tal manera que per un costat ella sola es va Florentino que Florentino me diu m'esteu donant tots els diners, doncs pues ne vull més encara <laughs> val? i és Florentino Pérez el Barça comença a vislumbrar que això és ja excessiu vull dir, i tampoc li interessa eh, jugar-se la Lliga a dos partits contra el Real Madrid si els equips són intel·ligents perquè és que a la fi te fan baixar el nivell competitiu i quan eh, en Europa agarres un equip que te planti una miqueta de cara, estàs mort Bueno, és el que li ha passat, a, lo que li ha passat als, als, als equips espanyols en els últims anys. Eh? Ni, més ni, ni més ni menys, Paco. Ni més ni menys. Encara que s'hagi guanyat, encara que dos equips espanyols hagin arribat a una final com l'any passat l'Atlètic Madrid i el Real Madrid, la realitat és que durant molts anys eh, ha estat el Bayern, ha estat el Chelsea i és si els equips espanyols quan arribava l'hora de la veritat uh mhm. -huh. pues no podien després tenim <laughs> Pago el paquetet el, la, <laughs> estàs menjant les pipes Pago les pipes <laughs> la, xocolatina que t'hem pillat ho sentiu tot eh sí, sí. després està per un costat la majoria d'equips que sí estan d'acord en el repartiment estil Tebas per al nou contracte uh mhm. -huh. i que estan forçant en realitat tots estan forçant el mateix que és que Cardenal solta ja el de Kelletley per a que eh, en lloc d'entrar en vigor la 16-17 de la venda centralitzada de drets, entra en la 15-16, val? Eh, i els equips que diuen que més o menys estan d'acord en el que proposa Tebas en el repartiment, per què? Perquè aquest repartiment que proposa Tebas, que és la trampa que sempre diu ell, parany que sempre diu és s'ha eh, reduït la diferència d'una 10 que hi havia entre els primers i els últims a una 6 vale, hem reduït la diferència d'una 6 entre primers i els últims però entre els del mig, que són els que poden furgar als de dalt ahí continuen igual. En, en I per cas? tant, ixos, el de la zona mitja alta, diríem, Atlético de Madrid, València, Sevilla, Villarreal, Villarreal sempre ha sigut bel·ligerant en aquesta uh -huh. història. Eh, jo recordo una entrevista a Fernando Roche Manolo Llorente en la principal, quan feia una taula esportiva, eh, uh -huh. en, en les que se les tingueren tieses, uh -huh. val? i sembla que estos també van a abogar per, sí, anem a fer fosa per a que Cardenal solte el decret, però una volta solte el decret, anem a mirar, anem a mirar ben bé quin tipus de repartiment Ahí, ahí n'hi ha dues qüestions... Tolerem que, o aprovem? N'hi ha dos qüestions que són contradictòries però que no són, no són tant. En primer, los yochi pareix, pareix eh, anar al model anglès d'un eh, un repartiment mm, bàsic i que després per eh, mèrits esportius cada temporada se dona eh, eh, mm, una quantitat més als que són primers i una menys. Vale. Eh, N'hi ha un problema que és que, eh, que la gent no compta en ell però que al final ara mateix tenen el mateix vot eh, que que els altres equips que són en la segona divisió. En efecte. Clar. Ahí és on te vas te agarrar, te, te agarrar la Però molla. saps per què? Perquè eh, eh, n'hi ha una qüestió que molta gent tampoc conec, i és que la gran majoria dels diners que ingressa qui té els drets de la, de la Lliga Espanyola uh mhm. -huh. són per els drets internacionals. És a dir, se paga una milionada de diners en Àsia, en, est en Estats Units en, i, en, i en Sud-amèrica. Amèrica del Sud. Amèrica del Sud, vale? I a la operadora que paga esos diners eh, lo que volen es Madrid-Barça Y para que vulguin Madrid-Barça tiene que ser este Madrid-Barça Cristiano, Messi madrid no te digo que tenga o no, te te digo Pero no, moment, Y de segona diuen si a mí, si en Madrid-Barça tienen dos es Y a mí en conte de dos creo que dos o cuatro me doble lo que yo tengo Yo estoy guanyant ya la meva economía ni de la y de otra manera no Ixa és la lluita que n'hi ha però volem, en, el, en però segona volem divisió. Barça perquè el que veuen és que la Lliga Espanyola només hi ha dos equips atractius. Però és que, de ser, claro, però és que, hi ha dos, és que en Sud-amèrica, en Estats Units i en Àsia ven el Madrid i el Barça. Mira, Juanjo, sí, no. Eh, eh, sí, sí, sí, no, eh, i te vaig a dir per què. L'altre dia estava jo llegint durant eh, eh, el social media, vull dir, les xarxes socials... Manolo, deixa'm un segon només. No, deixa'm, deixa'm tu a mi primer. Barça-Villarreal i Atleti Madrid-València, sí. vale? en, en Xina Barça-Villarreal. O mira, pues no, le pegues voltes. No, no, no li no, te vaig a dir el porqué Y te vaig a dir per Y Ixa historia de la venda a Asia Es una milonga. Perquè l'altre dia en dient que se posa a les 4 de la desprada el ADT... No, no, no, jo no parlo d'horaris. es una milonga. Un momento. El ADT Madrid-Real Madrid... es una milonga. Per que sigues... Lo de que la gent del veu no es una milonga. Pero se ser, per a ser seguit en Asia Y un entrenador que es español Y que está en Xina diu, escolta, així estan fent la Bundesliga. Es una milonga, lo de Asia pero una mironga como un piano que se buscaren de la manera para justificar el donarle más a estos dos y que estos dos foren el X bandera y atractivo. También te digo una cosa, la culpa es de Cruz ¿eh? Y Manolo... Si algo no afecte... Perdona, Paco. Si algo no afecte vas a engañar, ¿eh? Te vas desde el momento que es vicepresidente de la Liga y digo que vol presentarse ser presidente de la Liga, le digo en ajote, ¿quién model? ¿Quién model? La tele, el Madrid y el Barça y la resta podrán nada escaparrar. la culpa es de per para triarlo, eh? Te si algo no afecta a engañar. enganyar. Paco. no, no, eh, yo vais a estar en Sudamérica, en Uruguay concretamente, en el mes de octubre. Y en Uruguay veían los partidos de Atlético de Madrid Porque es el que porta més, més uruguaios. Sí, que no? no, no que en, Uruguay la filosofía es... Yo soy del Peñarol o del Nacional o del equipo que siga después soy de los jugadores uruguayos que jueguen fuera. y, y el equip que més té és l'Atleti de Madrid y el, el l'Atleti de Madrid es el l'equip eh, o sea, al Madrid no le interesa la gente de Uruguay sinceramente, eh? no le interesa y el Barça le interesa ahora que té a Luis Suárez però abans no li interessava li interessava més l'Atleti de Madrid o equips que tenen jugadors uruguaios o sigui, és que és així no, no, eh, i si juga un, un equip que és, no, no sé, és que ara no me'n recordo quins els uruguaios n'hi ha a la, a la, Lliga, a la Lliga Espanyola, però que, que n'hi ha equips de segona fila que tenen jugadors uruguaios i els sí, uruguaios ve, vegen els partits perquè juguen jugadors uruguaios, o sigui, és que és així això... Ah, oh, una, una altra cosa és un Barça-Madrid un Barça-Madrid és un partit d'una altra dimensió, però un Madrid-Vilareal no, un Madrid-Granada eh, és que no els interessa, és que no interessa a ningú en, aquests països. Per què? Perquè l'aconseguir que la Lliga siga tan poc competitiva que per molt que siga a Madrid, si és que saps que en el minut 20 van anar allà 0-3 i a caminant... Exactament. Exactament. Preferixen veure un partit de la Lliga Argentina, que al costat, i que n'hi ha un estudiantes de la Plata contra River Plate, on saps que n'hi ha competència, que a més juguen uruguayos o sigui, n'hi ha moltes coses, n'hi ha molts més atractius que el que dona la Lliga, la Lliga Espanyola, perquè no, no podem oblidar, el que passa és que vivim en un, en un any en el qual n'hi ha una espècie d'il·lusió de que la Lliga és competitiva, perquè, perquè el València està a no, i, per, i per l'any passat que guanya l'Atlètic de Madrid no que... està, sí, perquè el València que és el quart està a 10 punts del primer, i és, l'altre dia el vaig tuitejar jo, l'equip eh, de les quatre lligues més importants d'Europa, el que més més a prop està del, del, primer, del primer lloc. Sí, ara mateix sí. El, el, quart, el, el quart de la Lliga Espanyola és el que més a prop està de guanyar la Lliga. O de guanyar la Lliga, està a 10 punts, però mm. bueno, però és el, i dona la impressió de que és una lliga competitiva, però en realitat no és competitiva, o sigui, tots sabem que el València és impossible que guanyi la lliga i és molt complicat que l'Atlètic de Madrid la guanyi encara que la pot guanyar, però és l'únic que la pot guanyar i que li pot fer la competència. Sí. Sí, Bueno, el cas és que, com deia, la cosa està rebolicada perquè eh, els clubs entenen que eh, <clears throat> és la llargada ombra de Florentino Pérez la que està pressionant a Miguel Cardenal per a que no tire ja sobre la taula el decret llei que permet la venda centralitzada de drets en el 2015-2016. En fi, un canyaret més des que sol muntar-se en la Lliga de Futbol Professional. Una més, una més. Sí. Una més de les tantes i tantes i tantes que té muntada Tebas des, de, des que és president del club, ara, de, de la Lliga, ara torna del mateix. La culpa dels clubs que el triaren, ni més ni menys. 12 i mitja. pausa, tornem, vigim els vostres missatges i anem a veure si parlem una miqueta de futbol, que jo crec que ja toca, vinga. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si eres de los que hace de su día a día una experiencia increíble, ahora por tan solo 195 euros al mes puedes disfrutar de tu nuevo clase A 180 CDI. En 39 cuotas, entrada 4.600 euros y cuota final 15.417,86 a 9,25%. E Oferta de Mercedes-Benz Financial Service para solicitudes aprobadas hasta el 31 de marzo. Acércate a Mercedes-Benz Valencia en Pista de Silla, Carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y La Eliana. Consiga con Levante el mercantil valenciano dos sets a la piedra para cocinar de la manera más saludable. Un set compuesto de un wok de 26 centímetros y una plancha de 24 y otro de una cazuela con tapa y una sartén de 28 centímetros. Por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 15 de febrero, la cartilla del wok y la plancha, con la garantía de Hispano Suiza. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. l'estrena de l'horari matinal a la 97.7 Ràdio. Després del triomf a Cornellà i recuperar la plaça Champions, els de Nuno voldran mantindre-la jugant de matí per primera volta a casa. A Mestalla, des de les 11 del matí en esta sintonia, València-Getafe. El futbol en valencià i sense edulcorants, contant a cada moment el que està passant amb Manolo Montalt i Salva Folgado. València, Getafe. Esports 97, el partit, el teu equip, la teua ràdio. Colaboren Productos Belarte, Lexus Valencia, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Please. Les 12 y 33, la pregunta que en en eh, en la que salía hoy eh, si pensé que Gaya continuará o no. Juan Carlos Julia dios seguro que renovará. Vicente Babaste, dios si hacemos caso a los que están negociando no tengo por qué creer lo contrario. Creo que sí. Amund, eh, fake de Peter Lim, que dio tranquilos, tranquilos que renovará pero es <laughs> singapurenses pilotes. <laughs> Esperen que siga verdad. Jesús F. López, renovará por el Valencia es inteligente. Si desea que más antes de los 23, que vaya al Madrid. Yo creo que es una de las cosas que pueden ayudar eh, a que Gallà renove per el València jo no sé si més endavant eh, tindrà ofertes molt, però ara mateix així t'he assegurat que va ser capital general de de, en Mandon Plaça als 19 anys i a l'altre club on vaig és ja ho veurem, mm. ja ho Sí. veurem. Més Xavi Simón per bé de l'equip i del club espere que renove Òscar Navarro, renovació sí o sí és un antes i un després, ja no podem permetir més casos Bernat i Jordi Alba Luis Ponce renovarà perquè saca quasi se li vol Eh, Bolete diu que ja renovarà i li milloraran en diners i reconeixement i espera que no facin fallera major si no, i si no, tranquils, altre vindrà Jorge Serrate, m'agradaria pensar que sí, depèn d'ell, del seu valencianisme i amor a la terra com Paquito, serà valorat i allà serà uno més Paco diu, això creo que va renovar, és un autèntico crack i li hem de dar una senyal de que este projecte és d'equipo top. És una de les primers que hi és calentes de gestió d'on vol anar el, el projecte. Bueno, la primera va ser Alcácer, no? però, esta jo, més... però, però sí, estava més encaminada jo crec que esta ja és la primera creia que de, ver, de veritat perquè Alcázar és un tio cotitzat vale? però no crec que al nivell que està començant ja a cotitzar-se allà aquesta és la, la realitat David Bazcunyà ja ho he dit Javi Capilla que ens saluda eh, Emi Pujades que diu renovarà intenció d'ambes parts tard, més o, tard de més o menys però plegarà la renovació Gabriel Rivera diu, si volem un equip es una pesa fundamental. Valencia de la casa, deixem-nos estar de vendes ya aposté en Perey Luis López diu, si tuviera que apostar diría que si renova el Valencia, le va a ofrecer una ficha a la altura que se merece y aceptará. Y Alex diu, Gallá va a renovar y Florentino ha destrozado del fútbol español. Cuando vino en el fútbol español, Lim vende a Gallá Eh, solo por 70, no acaba d'entendre molt bé el que vol dir este, estoy, però bueno, a <laughs> ah, on passa això que escriuen el, el tuit i tu no interpretes bé no és que ho hagis escrit sinó que a voltes tu no ho interpretes bé senyors, de futbol no que el mhm. diumenge, uh -huh. el diumenge n'hi ha partit ve el Getafe pues si se'n recordeu la que valia el Getafe l'any passat a Mestalla? Pedro León Ah, vale, sí, la señora el gol en el canto de la curva no, no recuerdo. recordo. No, <laughs> encararse en en La expulsión de Matías. sí. Eh, mira que Matías es un tío tranquilo, pero ese día ese día estaba que, vamos... No, había fumado Yo estaba, no, estaba estava... el del partido, yo estaba nervioso. No, no. No había fumado. El, el cigarrete eh? No dije <laughs> <laughs> Que tú enseguida no había fumado, no había fumado, eh? No, fue... Pa, Paco també se refereix al Sera. Sí, sí. <laughs> bueno, el cas és que eh, ve el Getafe, el eh, València avui ha entrenat, ha fet un assaig que també ha sigut un, una miqueta de xufla còsmica lo d'este matí, <laughs> perquè se pot informar, no sé si... I, a jota, estos, estos 62 senyors que venen al Xangai que... són dos del, del cos tècnic. Te jure que és l'única, ja l'última que no dic de futbol, sí. però és que què més, què més le dona a un uno prohibir que se veig un partit amistós contra el Zenit, que no passe ningú a veure, però què vas a fer? Que... Jo, mira, jo hi ha una part que la puc entendre, i te vaig explicar quina. Eh, després estaràs d'acord amb mi o no, val? Eh, hi ha voltes que estos partits que no tenen àrbitre i que no pot passar res perquè no són partits ni tan sols oficialment amistosos, per dir-ho d'alguna manera, a voltes hem, hem vist Partit, Rocios de Santa... En la manga del Mar Menor, Múrcia, eh, Bochum. I han acabat de 22, <laughs> que hi ha aparegut un esquís de los payasos de la tele. Tots corregent un darrere d'altres, val? Com se feia darrere de Chinarro. A voltes jo entenc eh, que eh, el club intenta evitar certes imatges. Puc entendre-ho. Ara, crec que a voltes també estem massa pendents de lo que no toca. Efectivament. I poc pendents del que toca, que és de fer la feina. Me dona aquesta impressió. Mm i eh, avui pel que fora eh, <laughs> escolta, estos 62 senyors que venen en sandall de Zenit no, no, són del Costenicar allà han començat tots a posar fotos a tuitejar clar, València eh, ho ha, ho ha tallat ho ha fet bé en virtut del en principi l'acord que hi havia però després el Zenit per la pàgina web s'ha totalment a votar l'acord i ha anat informant segon a segon eh, del que ha passat el partit. Què ha passat en el partit? Eh, dos pinzellades que han marcat parejo una altra volta de falta, al igual que en Cornellà que s'ha tingut que retirar per eh, un colp que no revestís cap gravetat i que avui Nuno ha assajat un equip molt semblant al que va guanyar 1-2 en corna. Ja sabeu, Alves en porteria, Barragán en detall i Gaia en esquerra, o també em dit que entraria per Orban perquè ja ha tornat, i Mustafi en el centre de la defensa, tres enmig amb Javi Fuego, Dani Parejo i Enzo Pérez, a la dreta que per a mi és, una, és un dels dubtes, ha posat Rodrigo de Pol, uh -huh. a l'esquerra ha posat Piatí i davant Álvaro Negredo. Que possiblement tingui alguna lleugereta molèstia, Rodrigo ho ha volgut reservar, no sé per què, sí que sé que després Rodrigo ha anat a tractar-se al fisio, també no home que futbolistes van anar a tractar-se al fisio després d'un de, uh -huh. entrenament, eh, però sí que sembla ja un 11 molt semblant al que el València va posar sobre l'herba de, de Cornellà Prat, del Powerade, i va guanyar. I que és el model la, de... La primera part, no, però en la primera part, eh? Uh -huh. ja el, el València eh, en Cornellà va, va agafar eh, impuls quan, quan va eixir eh, André Gómez. André Gómez, sí. Mm. El que, que, no, que no està per targetes. El que tiren tots en falta, efectivament, en, en l'alineació, però, efectivament, no podrà estar per targetes. No, no podrà estar, no podrà estar, però, però és el, però és el jugador que li va donar l'impuls al València per guanyar aquell partit eh? o sea... Mm, lo curioso d'esto de es que se torna al model o al sistema o a lo que volem dir de principi de temporada el, el 4-3-3 una altra vegada que al llarg de la temporada ha anat canviant i amoldant-se les circumstàncies i que, bueno, que, que jo crec que al final le, és el que li agrada molt a, a Nuno, no, Manolo? És el, este, esta manera de jugar. Jo ja no sé, perquè aquesta <laughs> és una història de la qual venim parlant tota la setmana. El València ha tornat a l'origen. Exacte. exacte. O al semi-origen. El, el, el principi de tot en pretemporada era el doble 8, que és el que volia jugar Nuno. A la fi va voler que no, va eh, arropar una miqueta més el centre i va fer hi 4 4-3-3, un 4-1-4-1, segons eh, com vulguem mirar-ho, val? Eh, però sí, en efecte, sembla que tornem a l'origen. De manera definitiva... No se sap. Jo no, jo no m'arriscaria a dir-ho. Mm. És precís que contra el Getafe tinguem a Javi Fuego <laughs> en dos centrals, en els ous peluts, com són estos dos, i no, i no fer un equip una miqueta més, eh, més atacant. Òbviament no tenim la resposta perquè eh, André no està operatiu de què haguera fet en, eh, en, en André o no però a mi me pareix que a veure mm, Enzo no es baraja ni la ventana t'assomes no. i, i encara que Parejo està molt bé pues serà un equip que continuarà estant que és el que estem tirant en falta en massa distància en, jo, el crec del que canvi, és el, dia, és el dia Ximo, perdona. i jugues en casa i tens que rehabilitar-te en l'afició que, per això que, estàs que dient, encara estem mosquejats just per això que estàs dient Ximo crec que és el dia per a que Enzo Pérez li toca donar un pas al front i, i què fa a ell de Javi Fuego? ajudar més en tasques ofensives de lo que ho hem vist. el Madrid? Bueno, però és que con no tens André, pues, doncs, per això t'he dit que li, fas, li toca mm. en el joc de construcció mhm. aportar mm -hmm. més de lo que ha aportat fins ara. Està fent coses molt senzilles, molt bàsiques mm, i mos falta, jo crec que sí, això vore li algo més a Sobretot, Enzo Pérez. Eh, eh? eh estos eh, sempre són les, les, les coses que li passen a aquests fitxatges, no? que quan pagues tants de diners, jo me recordo el cas de Carpin. Carpin era l'home dels mil millors de pessetes, que venia a substituir a Mijatovic i clar, això li va pesar com una... Vamos, una veritat. Eh, una, que no, va ser, Katmin va ser abans, així no va ser res, i després tornar a llevar al, al, a la Real i al Celta, pues, al Celta crec que Europa, a, a, a la Champions, si no m'enganye, i al Real a punt de guanyar la Lliga, que la pergueren els últims sí, correcte. eh, partits, no? jo crec que a Enzo li està passant un poquet el mateix, que, que els 30 quilos que han pagat, el 25 que han pagat, al final estan pesant-li massa, a ell i a l'afició. La a ell, perquè no està sent l'Enzo que el poquet que jo l'havia vist en el Mundial i en el Benfica l'any passat no és el que està jugant ara, i a l'afició perquè pensa que quan uno se gasta 25 o 30 milions d'euros té que veure una altra cosa clar, tio, més el mateix li va passar a Aymar i li va passar a Joaquín no? Un, van ser fitxatges també de 25 milions sí, però jo crec que Joaquín és un altre cas perquè Joaquín a l'afició jo crec que sí que el tenia en estima i, i Joaquín un tipus diferent però, també eh, eh, que feia xistes però feia va, va, xistes però en el camp era un tio el, que, te, el humorista més que, que te donava coses dins del camp eh, Joaquín Joaquín era un dia el dia que li, li pegava per jugar ficava més talla boca per avall Ara, era més, bonito que, era més bonico que bo. Sí. Però re recordeu, recordeu que, Joaquín, eh, hi ha un moment que l'afició pensava que era millor Pablo Hernández, eh? que és un jugador que està jugant ara en la Lliga d'Aràbia Saudí sí. o, o Qatar o no sé... Un... no d'elles, sí, una d'elles. Escolta, és que Pablo llega un moment que va rendir a un, a un bon nivell. El que passa és que aquesta història dels interiors dretans... Eh, tornem a lo mateix. En l'època del meu cosí eh, té per escriure un llibre eh? el que passava amb Vicente de amb, amb això home eh, té per escriure un llibre eh? que en 30 segons el Tengo sí es el que va, el que va a hacer eh, el que va a cambiar la posició de Jordi Alba no? El, sí, en efecte, en efecte i esto tot mèrit las les coses que consiguen eh, mm, això de dir al als interiors de tants cada 30 segons a uno el, durant el entrenamiento de la setmana tranquil que jugues el domenche, això eso la fi acaba eh, desquiciando a María Santíssima y una de las cosas es que no, no, no es dos, sino la resta de la plantilla de yen no, que tú no puedes estar engañando a la gente, mm. o uno o el otro. Y más cosas que pasarían que de momento no puedo contar porque son son de fuera Porque son de la familia. Las <laughs> cosas de la familia tienen que pagarse de la Porque son de fuera. Cuando quedes a en ell a dinar son de fuera. no, en, mí no quedaban eso sopar ni a dinar Después el día de Nadal después el día de Nadal lo pagues exacto exactamente exactament el, el cosí no para de molestar Pero pero sí que es el que para mí, pero lo que está dient es el que d'Enzo tots esperen més però que possiblement el dia de Getafe siga el dia si Enzo té un dia en què ha de donar un pas al front precisament com diu Ximo perquè davant el Getafe que té el uh. Mm. que té davant els pobrets que tenen el que tenen i tu deixes en dos centrals un mig centre defensiu com és eh, o de contenció com és Caipo sí, sí. se té que preocupar més de tocar la pilota Enzo Bueno, a lo millor el que vol Nuno, això és, ja és per eh, com, futbol ficció d'esta que se diu, no? però no s'agrada molt fer-ho. Eh, a lo millor el que vol Nuno és precisament donar-li aquesta oportunitat a Enzo de no tens, és un rival assequible, no tens aquestes tasques defensives perquè està Javi i perquè t'has centrat, aprofita a millor és una oportunitat també per ell per, demostrar que mm. és aquest jugador que encara no hem vist i un canvi a la banda Ximo, dreta Ximo, no per lo Ximo passa, posa cara de que no se creu no, no, no, eh, és de veres m'ha decebut una miqueta, eh, jo esperava algo més no he vist grans coses de, a, ha deixat algun detall a, molt sí. bo, com el passe a, a Parejo en el 2-0 davant del Sevilla si recordeu, de primeres sí, sí, en una conta tal, la, la toca molt bé però sí, tu, jo crec que tots esperem més tots esperen molt més. I el tema de la banda dreta està clar, per el tant... El tema de la banda dreta, mira, anem a fer una pausa i t'explica el tema de la banda dreta perquè... Ahí Rodri ha... per Rodri o com està això? Eh, no sé si hi ha Rodri per Rodri, Fegulita me en principio podría contar, pero venía tocaet, que me voy a contar estos días folgado. Bueno, a tu un conte, va. 2 y una pausa y rematemos la fina De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo Díaz y Avenida General Avilés 46. Sherlock Holmes, el famoso detective, ahora con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de nueve entregas compuestas de un libro de edición bilingüe, un DVD con audio y subtítulos en inglés y castellano y un ebook también en versión bilingüe. El domingo 15 de febrero, la primera entrega, Las hayas cobrizas y El perro de los Baskerville, por solo 4,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo una nueva entrega. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. l'estrena de l'horari matinal a la 97.7 Ràdio. Després del triomf a Cornellà i recuperar la plaça Champions, els de Nuno voldran mantindre-la jugant de matí per primera volta a casa. A Mestalla, desde les 11 del matí en esta sintonía, València-Getafe. El futbol en valencià i sense edulcorants, contant a cada moment el que està passant a Manolo Montalt i Salva Folgado. València-Getafe. Esports 97, el partit, el teu equip, la teua radio. Colaboren Productos Belarte, Lexus Valencia, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 48 em preguntava Ximó Rovira per la banda dreta, per al eh, mm, duenge. Avui ha fallat en Rodrigo de Pol. És raro, no? No sembla... Me sembla estrany. Jo no crec que això vaig a ser l'aposta final. Claro. Igual, després no ens sorprèn a tots, perquè sempre fa alguna... Alguna flipadita de... Sí, sí. sempre agarra una flipadeta. Eh, lo normal, o lo que te diu la lògica, és que té que anar Rodrigo Moreno, val? que a més ara està, està en punta de velocitat, el dia va tirar un baló al pal, etc uh. etcètera ha recuperat el to, vull dir, la, la passada per banqueta que li pega en el seu moment Nuno, a Rodrigo, jo crec que li ha vingut molt bé, val? I hi ha una tercera opció, que és Fegulí. Mm -hmm. El que passa és que Fegulí eh, va patir, crec que dimarts, una xafada en el peu, se li infecta la ferida, eh, tenia problemes, però avui ha jugat la segona part contra el Zenit, amb el qual sembla que Fegulí ja està eh, igual no ha volgut ficar-lo de principi tampoc per a no, no carregar... Clar, Ixa és la història, mm val? I ell ha optat per, per Rodrigo de Pol. Ell, en principi, el mateix uno va dir en el seu dia que ell veia més a Rodrigo de Pol per fora que per dins perdó, per, per dins, que, per, dins, ah, perdó, perdó, per dins que per fora claro. perquè ell per als jugadors de fora demana un treball extra que això sí que va dir de Pol encara no tenia assumit vull dir, no va tancar aquesta possibilitat de dir jo no el ficaré mai per banda de dir encara no té el volum de treball que jo li demana a la gent que juga en banda. S'ho dona tot, el xicón, eh? A mi m'agrada molt que... el jugador. El... A mi m'agrada molt, molt, molt i jo crec que és un jugador que, que si li dona oportunitats les aprofitarà i té qualitat, sí, té, té joventut, té temps per aprendre, a mi m'agrada molt A mi és un futbolista que m'agrada molt té una miqueta de raó eh, Nuno, eh? jo crec que li falta una miqueta de treball defensiu, uh -huh. me pareix a mi i això sí que... Però si que el veig és el diumenge en, en Cornellà, no? Clar, clar, i a més en la meva, en la meva banda o sigui, <laughs> perquè, perquè per, no per fi vares voler guanyar la València en Cornellà, no? Exacte, sí, perquè el dia de la Copa deies que no de sé quant de temps que havies estat sense veure-lo, no? Pues per fi ja, eh? Bueno, jo porto 3 anys vivint a Barcelona i no l'havia vist mai guanyar, l'havia vist empatar un any que empatarem, bueno, un any, primer any que empatarem a 2 i després a 3 mhm. uh -huh. però no l'havia vist mai guanyar o sigui, L'Aire de Valverde empatarem a 3, sí efectivament, sí. Que, que el, famós, el famós partit en què Víctor Ruiz se va menjar el tercer gol en el descompte. En el descompte, sí senyor, sí, sí, sí. sí senyor. -huh. I l'última volta que havien guanyat era la 2009-2010 amb dos gols de Zigic. Eh, els gols de Zigic, efectivament. Mm. Sí. Bueno, doncs pues, eh, amb tot això, l'alineació <clears throat> està pràcticament clara, Gimo, Juanjo i Paco, a excepció de la banda dreta, que jo crec que a hores d'ara, amb el que ha fet Winnie Amistos contra el Zenit, ha aconseguit sembrar el dubte en tots de què va fer el... Y Negredo casi enchufa una de chilena, ho vist el resumen en VCF Play? <laughs> Se fa una chilena que si l'enxufa sí, li hauria vingut sí, molt sí. bé per a la, per a la moral, que perquè no vegeu a Álvaro que està... I si són altres dels debats que n'hi ha eh, en el carrer, eh? el morro la, la, la, ja no, no sé... No la falta de gol en els del eh, València, Y eh? i jo crec que es una Me cuestión... la atención que el máximo golejador es Parejo, no? El máximo golejador eh, de l'equip sí. es, és Parejo, que té 8, 8, 8, i després en Lliga... Que a més cree que es el, el jugador español no, en més gols. En més gols per davant de Sergio García, que sí, no sé, sí, sí, sí, sí. o, o I, empatar, no ho sé molt bé, però vamos... Y després, es davanters en Lliga, 5 Paco, 3 Rodrigo i dos Negredo. Uh -huh. Dos Negredo. Pia tiene tu cuadre, eh, pot ser? Sí, Lo que Pia que... Parle de davanters, ah, eh? Ah, parle de la que la gente está ah, diciendo. Vale, vale, vale. Tres... Sí, que es cierto una cosa, son tres davanters d'entitat entidad y te sorprenden que entre los deus, no, entre, tres porten de gols. Pero Sí, sí. Parejo ha marcado tres o cuatro gols de penal, no? sembla. De penal, dos. Dos, no sé, bueno, no sé. y, y un que va a fallar y lo va, y lo va a ficar després. No, sí. el Conte dice, el Conte dice. Mm. El Conte dice, ah, eh? vale, vale. Sí. Sí que he atención lo de Negredo. Yo que eh, a, mí me agrada mucho Machuao. Yo a Yo creo que es un jugador espectacular y que además... Eh, aprofita molt bé el seu cos, eh, se col·loca, li dona suport... No, recordeu que però... els primers partits hi a Negredo i, i passaven coses uh -huh. i, i, la, i la donava d'esquena de categoria sí, sí, sí. i la parava i manava en la, en la delantera i dius, ostres, és de veres que jugadorot no... que hem fitxat. Sí, sí. I, I ara les últimes jornades eh, i... l'hem vist una miqueta més... Eh, no sé, eh, una, una miqueta gros, no? Una miqueta gros, no, no penseu? O sigui, no fa l'esport que fa, que fa Manolo Montal, que jo veig el, el seu, <laughs> el, el seus, els seus twitters i els seus aquests panxats que se peguen el balonot, deixen, no? Saps, saps que està lesionat, no, Paco? Manolo Montal? Sí, sí, sí. sí. Estic lesionat. No està, no, no està per al diumenge? no, t'he tocat no. el besó. No, el diumenge no estic, no. no, no, no. Jo, jo anava a dir-li avui que te'n recordes que eh, fa dues setmanes parlàvem dels insults en, en els camps de futbol? Sí. Que jo era defensor de que no se podia... I quan l'he vist fent aquest esport eh, eh, eh, m'he retractat ja n'hi ha qui insultar la gent <laughs> n'hi ha qui insultar la gent també de veres que, dir, que dir Manolo i esport no són paraules efectivament que vaig a passar a lligar eh? sí, però, però ja eh, te, te dono la raó Manolo i ja estic disposat a insultar la gent sí, és que, a la fi me dones la raó <laughs> però per molt que te pese a la fi me dones la, la raó escolteu el que el, el Getafe del Getafe de València eh, hi ha una, un trasbase de jugadors des que Getafe ha pujat a la primera divisió important fins i tot en segona hi, hagués el primer trasbase de jugadors quan se n'anà Quique Medina al, al, al Getafe eh, però hi ha una història eh, hi ha un jugador que té història que és Jonathan Jonathan, que l'has conegut com Jona no sé per què el porter del, del Getafe. Es el, Jonathan es el famoso Jonathan. Eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí. fa eh, Pedro Cortés el, el contracte eh, este eh, espectacular. I es. ah, no ho sabia jo. I ese jugador estava... O sea, que els dos porters del Getafe són... Mm, mm, ah, ex ah, del València. Ex És més, Jonathan, o sea, Jona que és com se li coneix ara, va debutar en primera divisió la setmana passada amb 33 tacos i di que té una història molt curiosa no jugarà el València cap partit en cap partit ni en Copa ni res? cap partit en primera divisió va debutar... No, en, en Copa crec que sí, eh? En Copa és possible, Copa, ah, en Copa, sí, en Copa no, és possible, no, no, però en primera divisió va debutar la setmana passada amb 33 tacos. Este porter estava... Eh, ja s'havia deixat el futbol mm. i la història és que se'n va Quique Hernández a un equip grec i se li falta porter i se l'endú mm. i el torna a fer el jugar de futbol i a partir d'ahir rehabilita la seva carrera passa també per un equip de segona fila en Itàlia i en guany, en principi per a que Guaita no sentira amenaçat de la seva titularitat que a la fi ha passat el que ha passat ell li diuen, escolta, te'n veig allí cal fer banqueta, per si algun dia a Guaita li passa alguna estàs, i no és que estàs és que <laughs> arriba aquí que l'altre dia el posar per algun de Codina i de Guaita, que estava lesionat l'altre dia uh -huh. Guaita crec que torna este cada setmana però que mm, no, no està per a jugar encara i que Quique va tornar a confiar en, en, en Jona, ara és Jona, Jona Pero es, el famoso es el famoso Jonathan toda la vida. Es que en teoría, en teoría el, el Codina era el tercer porter, el portero, el Getafe, o sea, cuando estaba contra, le iba a decir que no contaban Bay y Codina se va quedar en el Getafe pues, Porque no tenía equipo y al final va a jugar unos cuantos partidos. Pero por dos porteros del Getafe eran dos porteros del Valencia. o sea, el titular era Guaita y el, reserva era Jonathan, o sea, esa, es la historia. Jonathan per es el, típico tío que estáis al fútbol... i ell, ell, ell que sempre està gros el que, lo que feia era aprimar-se, no? jo crec. O sigui, el mm. contrari que el, la, el, el, eh, la resta la majoria. Clar, la majoria quan deixen el futbol se posen grossos, però uh -huh. ell no, ell, ell s'ha primat, segur. <laughs> Perquè era un jugador que, quan, si recordeu Jonathan, Jonathan era un tio gordito, gordito. Eh? sí, Jonathan, sí. jo recordo un entrenament en Pelicharo, jo no he vist a un entrenador insultar mai... Mira que he vist entrenaments de Luis Aragones eh? No he vist insultar mai més a un entrenador, a un jugador, que Pellizzaro a Jonathan, eh? Mm. Vull dir, lo, lo més <laughs> suau que li va dir en aquell entrenament era lladre i gos. Això, no, no. Que fort, tio. Ximo, <laughs> com t'ho dic, eh? Vull dir, jo no he vist en ma vida, i tu ja en sent això, i he vist entrenadors... Escolta... Mírame los ojitos. Mírame los ojitos. <laughs> tu, Juanjo, també, eh, que també has corregut algo, eh, algo en això, has vist segur imatges de quan estaves en la tele... Eh, d'entrenaments de quan estava en l'Erco i de David Vidal, que, sí, també, que també en els entrenaments el, el apretava. Piquito, sí, bueno, sí. pues... I entrenadors que... Perfecte. Res comparat a lo d'este tio... Però la bella escola. Més gros que Rafa Martins? <laughs> I hauria que anar a la bàscula. Però un porter... I hauria que anar a la bàscula. I hauria que anar a la bàscula. Però... Que no és una discoteca. <laughs> que, no és una, que no és una discoteca. I de Jonathan, en efecte, de Jonas se poden contar sí, sí, moltes, moltes, moltes històries, històries que no sí. són futbolístiques. Sí, sí, per sí, això, sí. possiblement, un tipus que tenia... Eh, condicions per a totes les condicions, sí. tota la fusta per a ser un gran porter, pues se queda, no? que se mm, queda. Uh, uh. Però... Sí, en Albacete jo crec que también, no? Una temporada. D'Albacete te puedo contar yo una. <laughs> Ahora quan t'acabi el programa, te la conté, que es que no sé... Pues igual me está, ya se recorda, li fan una ovación bonita, ja, no? Esta la vaig a contar. Esta la vaig a contar, la, vaig Va, que tens tres minutos. va. Me M'envien a mí a hacer un partit eh, a la Canta Albacete en Albacete. ¿Vale? Eh, y em vaig a un amic, eh? Vols que s'ha de... Ah, a, la, a la Canta Albacete? Sí, en Albacete espectacular. En el carro no del Monte. Estava segona divisió, no? Estava a la segona divisió. Eh, total, sí, sí. que arribem allí, tal, sé tal, eh, i li preguntem, estava eh, Jonathan, que havia començat a jugar la temporada, i estava el segon porter, que era Cordero, eh, que estava jugant Cordero. I li preguntem a, a, a un parell d'entrenadors, de, de escolta, tal, es que este xicón, tio, fa coses molt rares. <laughs> L'altre dia, eh, els veïns del camp, dels camps on entrenen l'Albacete, eh, alertaren a la policia de que a les 3 del matí se sentien dispars, tirs, arriba la policía i llavors allò entra una escopeta que dia que estava casant conills que és que se casen, se, se casen molt bons conills diu, este xicó no fa coses que estiguen molt a aplomades eh. <laughs> home, casar conills fa, caçar conills fan molts jugadors eh? no sí, eh. i més a les 3 del matí però no manera no, a les 6 del matí sí, però no d'esta manera ah, no, no, Altre, són altres tipus de conills senyor exacte, exacte, exacte <laughs> mà que sou rebords sí. bueno, pues anem anem a tancar la paleta recordant la portada de Madrid de Súper, no te vayas al Madrid, que es eh, lo que le digo la afición a Gallà, que está en un acto del Valencia, y la fiesta de Otamendi, nada que ver con els cristianos, que avui completament ni cas Otamendi, no hay ha ningún que vinguera a partir tarima, tranquils. <laughs> Senyors, anem a deixar així. Chivo, com sempre, un plaer. Molt bé, molt bé, bonicos. Juanjo, gracias A tu. Paco, como siempre, gracias Gràcies a vosaltres. Ho deixem així. Ara va la Via Láctea. Demà, bueno, a les 5 i mitja la remissió del programa. Demà a les 2 i mitja el Super Murcia con el de Televisió i 97.7 de ràdio. I demà a les 11 i mitja tornem. Els d'Esports 97 nit. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. La cara como locos al instante. Benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la Vía Láctea. No sé cómo pudo ver si estaba de espaldas a mí. Puso cara de no saber bien dónde estaba Cayó redonda a mis pies, me miro fijamente y así no te entrará algo voluminoso.